Ներկայացնելով բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոնի անցած ոչ շատ երկար ուղին Հակոբ Հավանեսյանն ասում է, որ այն Արցախի հետ պատերազմյան հիմնախնդիրների լուծմանը միտված համակարգ է, որի առաքելությունն էր որոշակիորեն նպաստել Արցախում բնականոն կյանքի վերականգնմանը, օգնել տեղահանված մեր հայրենակիցներին կառուցելու իրենց ապագան Արցախում, ընդգրկվելով Արցախի զարգացմանն ուղղված տարբեր ծրագրերում։ Հիմնադրամի ներդրումային ծրագրերի սպասարկման բաժնի պետ Բելլա Սարգսյանը հիմնադրամի գործնեայության հիմնական ուղղություններն է ներկայացրել ներկայացնում։ Այն է բարձր տեխնոլոգիաների կրթական ծրագրերի կազմակերպում ու ներդնում Արցախի տնտեսության զարգացման գործում, բիզնես գաղափարների ֆինանսական աջակցություն, ինչպես նաև շահույթ չհետապնդող ու պետական ծրագրերի իրականացում, ինչ ֆինանսավորմամբ ներկայացնում է զրուցակիցս։ Հիմնադրամը ֆինանսավորումը իրականացնում էր ներգրաված ֆոնդից, որը ձևավորվել է Արցախում առաջին անգամ իրականացված հերոստամարաթոնի շրջանակներում, որը տեղի է ունեցել 2021 թվականի դեկտեմբերի 10-ին եւ ձևավորված ֆոնդը արդեն օգտագործվում է, նպատակաուղվում է ներկայացված ծրագրերի ֆինանսավորմանը։ Հիմնադրամն առ այսօր ֆինանսավորել է 5 բիզնես գաղափար եւ 4 բարեգործական ծրագիր։ Շրջափակման հետևանքով դրանց լիարժեք իրագործման համար որոշակի խնդիրներ են առաջացել։ Հակոբ Ավանեսյանն է ներկայացնում։ Խոսելով ծրագրից պետք է նշել, որ վերջին 4 ծրագրերը դրանք բարեգործական բնույթի են եւ հիմնականում ամփոփում են կրթության ոլորտին վերաբերվող ծրագրեր, դրանցից մեկը վերաբերվում է նյութական աջակցություն ճարտարի Սևակ Ղուկասյանի անվան մարզամշակութային պալատին, մյուսը աջակցություն ճարտարի արվեստի դպրոցին, մենք նաև աջակցություն ենք ցուցաբերել Ստեփանակերտի համար 1 հիմնական դպրոցին, որ เป զի նրանք կարողանան վերանորոգեն հրաձգարանը, 4-րդ ծրագիրը նույնպես վերաբերում է կրթության ոլորտին, աջակցություն է ցուցաբերվել Հադրութի միջնակարգ հոսքային դպրոցին, որը ժամ ժամանակավորապես իր կրթական գործունեությունը ծավալում Ստեփանակերտի համար 3 դպրոցում կային տեխնիկական միջոցներ, որոնք պետք է բերվեն Մայր Հայաստանից հասկանալի պատճառներով շրջափակման պայմաններում նրանք չեն կարողանում այդ տեխնիկական միջոցները հարցնել Արցախ։ Գաղափարը կյանքի է կոչում Է հիմնադրամքում հարթակի միջոցով, որտեղ ներկայացված նախագծերին ֆինանսապես կամ նյութապես կարող են աջակցել ինչպես աշխարհասփյուր մեր հայրենակիցները, այնպես էլ այլազգի ներկայացուցիչներ, ովքեր ցանկանում նշանակություն ունեն իրենց ներդրումն ունենալ Արցախի զարգացման գործում, ասում է։ Բելա Սարգսյանը շրջափակման հարուցած այլ խնդիրների մասին է պատմում։ Մինչ այժմ բացի բարեգործական ծրագրերից հիմնադրամը նաև ֆինանսավորել է մի շարք փոքր բիզնեսների իրագործման ծրագրեր, որոնք արդեն իսկ ֆինանսավորվել են, ծախսերը իրականացված են եւ բիզնեսները արդեն հիմնված են։ Բիզնես ծրագրերի դեպքում հիմնադրամը տրամադրում է աջակցություն նպատակային անտոկոս փոխառության տարբերակով, սակայն հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, որ Արցախի հանրապետությունը գտնվում է շրջափակման մեջ եւ որոշ բիզնես գործունեություններ դժվարություն ընկերներ են ապրում իրենց աշխատանքի մեջ, այդ իսկ պատճառով հիմնադրամը փորձել է իր իրաջակցությունը ցուցաբերել տվյալ շահառուներին, դադարեցնելով որոշ ժամկետով նրանց փոխհարությունների մարումների նկատմամբ հաշվարկվող դույժերը։ Դրանք անտոկոս փոխառություններ են, որոնք սահմանված ժամկետում շահառուները պետք է հետ վերադարձնեն։ Շրջափակման պատճառով առաջացած խնդիրները մեղմելու նպատակով սահմանված ժամկետները վերանայվել են։ Արցախում ստեղծված իրավիճակը ազդել է նաև կենտրոնի հետագա պլանների վրա։ Բարձր տեխնոլոգիաների եւ ռազմավարական պլանավորման կենտրոնը հունվար ամսից պետք է մեկնարկեր նոր նախագիծ։ Ճգնաժամով պայմանավորված նոր նախագծի մեկնարկը հետաձգվել է անորոշ ժամկետով։ Իհարկե շրջափակման այս փաստը միանշանակ բացաբար է անդրադարձել հիմնադրամի գործնեայության վրա, որովհետև մենք նախատեսում էինք մեր հանրությանը ներկայացնել նոր ծրագիր, սակայն շրջափակումը, ինչպես նշեցի, խոչընդոտ հանդիսացավ Նախագիծը մնում է առաջնային մեր օրակարգում, ասում է Հակոբ Հավանեսյանը, եւ շրջաններ այցելության ժամանակ ձեռք բերված բոլոր պայմանավորվածությունները մնում են անփոփոխ։ Հավատում ենք, որ կարողանալու ենք իրագործել դրանք՝ իշահ մեր երկրի տնտեսության զարգացման ու Արցախի վաղվա օրվա։ Զինվենք համբերությամբ հորդորում է եւ խոստանում իրավիճակի բարելավման պարագայում նոր նախագծի բոլոր մանրամասները կներկայացվեն հանրությանը։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։